Pošto mi nije prvi puta, ja ću, otprilike su braća ista i neka možda nova braća, ili neki su možda izostali ovoga puta na ovome predavanju. Ali ću se navratiti ili vratit ću se na prethodno ili prošlo predavanje koje sam ja možda prije godinu dana ovdje održao, a uglavnom predavanje se ticalo takve, to jeste bogobojaznosti. I ovo ću učiniti kao, <clears throat> kao pred ili uvod u ovaj ders koji sam večeras ja pripremio ako Samo da se napomenimo jer Allah subhanahu, wa ta'ala kaže Fedekir fe inne dikra ti napomeni, a opomena će koristiti vjernicima. I ovdje Allah subhanahu wa ta'ala izdvojio mu'mine nije, rekao fe inne zikra muslimin. Mogla je doći. Međutim, Allah je napomenuo fe inne zikra tenfe ul jer su mu'mini <clears throat> jedan stepen ili jednu deređu iznad muslimana. To je vezano znači za imanske šarte, to je tema posebna i to je opšte poznata stvar. Kada se reda stepenovani islama, islam, iman i ihsan. Ovdje su znači mu'mini i stoga molim Allah da, nas, da se okoristimo sa ovim što ću ja večeras iznijeti. Međutim, <clears throat> ja uvijek hoću da napomenem da predavanje nije glavni razlog da čovjek novo nešto sazna. Baš upravo ovaj ajet objašnjava i da kažemo potvrđuje da je potrebno za vjernike opomena ili napomenan onoga već što je čovjek čuo i ono što, ono je već naučio. I stoga jeste znači znanje da čovjek ga obnavlja kako bi to znanje u djelu primijenio. Ako se sjećate prošlog e, dersa je uglavnom kružio čitav ders oko bogobojaznosti i <clears throat> temer, odnosno plodovi te bogobojaznosti, a u uvodu sam spomenuo ajet gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže Ja Heledine amenu. Ajet kada dolazi u Koranu, jaju juhelladine amenu, ovi koji vjerujete, ashabi bi često puta, odnosno non stop, kada bi dolazio taj ajat, kaže, dobro bi uši onaj otvorili. Odnosno, čekali su šta će doći posle toga, ja je veledine amen. Znali su da će doći nešto što Allah naređuje ili što zabranjuje. U ovom najedu gdje Allah kaže, subhanahu wa ta'ala, ja veledine amenu, in tettakullaha jeđa lekum furkana. Ovi koji vjerujete. Ako se Allaha budete bojali, jeđa lekum furkana, će vam Furkan. A Furkan je e, opšte poznata stvar preko Omera ibn Hataba koji je prozvat El Faruk, onaj koji je razdvojio, koji je znao razdvojiti istinu od neistine. I ovaj ajet je ubar onaj vezan za taj izraz, odnosno, za taj glagon Furkan, reća alekum Furkana, će vam Furkan, Da će vam, pa ćete znati razdvojiti istinu od neistine, odnosno na našem bosanskom jeziku one, značite poredati stvari na njihovo mjesto. Mi danas možda najviše smo potrebni ovih stvari. Kako poredati, odnosno ovu ovoga ajeta, odnosno ovoga, ove takve, ove bogobojaznosti, kako čovjek da poreda stvari na ovom dunjaluku. Jer se kolo, da kažemo, onaj, da kažemo, počelo da se valja i ovo treba, da kažemo, usredotočiti, odnosno da ide, da kažemo, pravim putem kojim je zadovoljan Allah i njegov gospodar. <clears throat> ovaj ajet je <clears throat> jasan. A da ga pojasnimo još, kaže Allah subhanahu wa ta'ala in Ovaj šart ili uvjet, ako da bi čovjek imao furkan, da da bi znao razdvojiti istinu od neistinu, odnosno da bi znao poredati stvari, ima uvjet koji je Allah tada spomenuo u ovom ajetu, in ako se budete Allaha bojali. Ovdje je veliko pitanje šta je to bogobojaznost? Kako će se čovjek bojati Allaha? Kad ti neko kaže ili kad nam neko kaže boj se Allaha, šta to znači? da vas ne bi od prošlih puta, ja ću ukratko spomenuti definiciju šta je to bogobojaznost, odnosno u su na osnovu ajeta i na osnovu hadisa dali ili stavili definiciju te bogobojaznosti pa su rekli da je bogobojaznost sve ono što da čovjek radi ono što je Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik naredili i da ostavi ono što je Allah i njegov poslanik zabranili. Jednostavna definicija je kratka, međutim je ogromna definicija i velika definicija i da kažemo je teško je sprovesti u djelo. Sad se opet postavlja pitanje ili nameće se pitanje kako će čovjek znati i odakle ćemo znati šta je Allah naredio, a šta je zabranio. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala min Najviše se Allaha boje alimi, učenjaci. Međutim, ko je alim? Onaj koji je naučio znanje i primijenio ga u djelo, u praksu. To je alim. Ko je bio najveći alim, odnosno ko je bio na čelu uleme? Bio je poslanik sallallahu alaihi wasallam, kome je ilm dolazio direktno od Allaha subhanahu direktno, što znači preko Džibrila i neka direktno mimo Džibrila. Vrste objave, to je posebno opet tema. I učitelj poslanika sallallahu alaihi wasallam je bio Allah subhanahu wa i dostavio mu je znanje koje da kažem, urodilo plodom. Koji je plod bio njegovog znanja? Ako se sjećate, Ajša radijallahu ta'ala anha zatiče poslanika sallallahu alaihi wasallam kasno u noći, a njegova brada potpuno okvašena suzama, plače na noćnom namazu, plaće, Pa kada je završio, kaže Ajša radijallahu ta'ala anha, ja Rasulallah, o poslaniće, zašto toliki ibadet, zašto toliki plać, zašto toliko se bojiš Allah subhanahu kad je Allah oprostio sve grijehe koje si uradio i koje bi mogao eventualno da uradiš. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem opšte poznata izjava njegova sallallahu alejhi ve sellem Afala abden šekura, pa zar da ne budem Allahov zahvalni rob? Odnosno, sebe ili razlog njegove, njegovog plaća i njegovog ibadeta jeste što je direktno vidio od Allaha subhanahu wa ta'ala, što mu je Allah direktno pokazao džennet i džehennem. Pa je vidio šta je u džennetu. Pa je, pa je znači, radio i dao svoje tijelo je stavio u službu da bi stekao Allahovo zadovoljstvo pa kako bi ga Allah uveo u džennet. I istina je da će prvi ući u džennet, prvi koji će otvoriti vrata. Međutim, isto tako je vidio džehennem, pa je se klonio grijeha i molio Allaha subhanahu wa ta'ala da ga sačuva džehennema. Zato što je vidio i tako se i ponašao. Znači, bio je najznaniji. Međutim, <clears throat> ta njegova bogobojaznost, odnosno taj, ta bogobojaznost koja je usko vezana sa čime, sa znanjem. Jer kaže Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, innama jahša Allaha min ibadihi al Doista se Allaha najviše boji alimin, učeni ljudi. Znanje je poslaniku sallallahu dolazilo ovako kako, znači, kako smo objasnili, međutim šta je sa nama? Da li će nama doći vahij? Da li će nam doći melek? Neće. Neće sigurno doći jer oni snovi koje mi sanjamo, oni lijepi snovi, jesu dio vahja, međutim nećemo ništa posebno saznati dok ne budemo dobro zagrijali, da kažemo, stolicu, kako bi došli do te bogobojaznosti, odnosno kako bi došli do saznanja, a da bi bili alemi i da bi bili najbogobojazniji, moramo znači to znanje koje naučimo sprovesti u djelo. Ovdje ću povezati razlog zašto ovo govorim, jeste mudrost riječi Allaha subhanahu wa ta'ala koji je prve objavio ummetu, cjelokupnom ummetu, ne samo muslimanima, nego čitavom ummetu. <clears throat> Omar sanake I nismo te poslali osim kao milost čitavom čovječanstvu, svim svjetovima, i ljudima, i džinima, i svim drugim svjetovima. Zato je poslanik sallallahu onaj uzor i primjer svim svjetovima, a najbolji je primjer poslaniku sallallahu alejhi ve sellem limen kana yarju onaj ko hoće i ko želi i ko traži a potraži znači susret sa svim gospodarem. Znači, mudrost riječi koje Allah smo onaj, u ovu ogromnu vjeru, riječ sa kojom je otpočeo vjeru, ikra bismi rabbi i Haler uči u ime gospodara, znači koji stvara čovjeka od, od ugruška, od kapi, sjemena. I ovdje upravo se ogleda, da kažemo tu, vrijednost ili mudrost tih riječi. Na, naprotiv, muslimani su u proteklom, da kažemo, vremenu bili oskrnavljeni, odnosno bili su uskraćeni dosta stvari, a najviše su bili uskraćeni tog islamskog znanja. Jer o islamu se skroz malo znalo, a dokaz da su bili, da kažemo, oštećeni u tom prošlom <clears throat> sistemu, prije ratnom komunističkom sistemu, a onaj dokaz je da je to istina jeste da muslimani o islamu skroz malo znaju. Pa ćete vidjeti da muslimani uopšteno kad je pitanje namaza koje je naj, da kažemo značajnije i najbitnije pitanje u islamu, a dokaz je najbitnije da je toliko bitno jeste riječi poslanika sallallahu alaihi wa sallam evvalu ma yus'alu abdun jevmel kijameti as -salah. Kaže, prva stvar zašto će čovjek biti pitan na sudnjem danu jeste namaz. E, po ovom pitanju, koliko je bitna i koliko je veliko pitanje namaza, muslimani nisu shvatili tako, odnosno nisu učeni tako, nisu naučeni tako. Pa ćete čuti muslimani kažu ako klanjaš sevap, jel, dobro je. Ako ne klanjaš, nećeš biti griješak. Međutim, to je suprotno. Znači, ako čovjek klanja, bit će nagrađen za taj namaz. Ako ne klanja, bit će kažnjen. Jer to je stvar, u arapskom jeziku se zove ilmu bit odnosno znanje koje je neophodno, za koje čovjek neće imati opravdanje na sudnjime danu. Ovo nisu nas učili da kažemo prije rata. Meni su moji roditelji govorili, ako klanjaš sine seva bit ćeš, imat ćeš bit će ti dobro, bit ćeš nagrađen za to. Nisu čak ni objašnjavali koja je to nagrada, kakva je to nagrada. A istina je da nagrada se veže i na Dunjalku i, ono i, na ahiretu. Onaj ko se pokori Allah subhanahu wa ta'ala, znači, bit će nagrađen na dunjalku i bit će nagrađen na ahiretu. Stanje kako je, tako je, molim Allah subhanahu wa ta'ala da promijeni. Večerašnji <clears throat> ders kojeg sam ja naglasio, moral odnosno kako da se čovjek postavi naspram zajednice. Ovdje je ciljano da kažemo ljudi koji su svjesni vjeri nisam baš ciljio sa ovim večerašnjim desom, odnosno večerašnjom temom ili ovaj, naslovom teme. Kako čovjek, jer mi do sad ovo što smo naučili da kažemo o vjeri, moramo biti svjesni i moramo se osvijestiti da je vakat i da je vrijeme da čovjek mora da djeluje i na drugi. Danas je vrijeme kad, kad je ljudima dostupno, kad su ljudima dostupne knjige i literatura i Kur'an koji je preveden na, na bosanskom jeziku, Buharija i Muslim koji su prevedeni, koji su toliko rasprostranjeni i lako je do njih doći. Knjige koje su prevedene, koje su kvalitetne knjige, dostupne su svim ljudima i danas ljudi čitaju. Danas ljudima ne treba mnogo i ne treba puno da mu pričaš, da mu dersiš, a da čovjek se ne, ne prihvati vjere. Nedavno sam prošle prošle sedmice, prije nekih 7-8 dana, bio sam na jednom vjenčanju gdje kaže djevojka koja se pokla, isto tako žena je ona udata, sad prije nekih, isto možda manje od mjesec dana, pokla se, šta je razlog bio da se pokla, došao jedan brat sa CD-om i sa nekom malom knjižicom i rekao je, boj se Allah, kako se ne bojiš Allah da takva hodaš? Kako se ne bojiš Allah da takva hodaš razgolićena, znači neislamski, ne, nepropisno, ona je obučena i dao je CD i dao je jednu knjižicu. Ona je došla i pogledala CD i svom čovjeku ona je javila što je se desilo u toku dana i njega zainteresovalo te iste stvari, a i prije tog samo malo zainteresovao islamu, znači malo je trebalo da se pogura, eno i hvala Allahu sad, da kažem, islamska porodca, žena pokrivena, čovjek klanja i žena klanja, i danas sutra, odnosno sutra se očekuje ta djeca da će biti isto hajrli i to su članovi, da kažemo, društva, i to su, da kažemo, to je to društvo na koje mi moramo uticati. Zato kažem ljudima ne treba mnogo. Ljudi danas čitaju, znači treba neko da ih pogura, odnosno treba uzor. Mi danas u društvu moramo imati uzore na koji će se ljudi ugledati. Upravo večerašnji ders, ja ću ga povezati opet sa ahlakom, odnosno poslanik sallallahu alaihi wasallam je i poslat. Kaže, u li u temnime mekarim ahlak. Kaže, poslan sam da usavršim lijep ahlak da ono što je bilo da hlaka kod poklonika da ostavimo ga i da ga samo znači usavršimo, da ga još nadogradimo. Ne ono što je bilo lijepo da ga uništimo, znači da krenemo novu safu odnosno novu stranicu, ne. Nego ono što je bilo lijepo da ga ostavimo i da samo još zamijenimo ono ružno sa, dobrim. Znači, u temnim mekarima na hlak, znači da usavršim ahlak među ljudima. To savršenstvo ahlaka govori, <clears throat> govori nam kada je bila upitana Aisha radijallahu ta'ala anha o ahlaku, o moralu poslanika sallallahu alaihi wasallam, pa kaže njegov moral je bio Kur'an. Odnosno živi Kur'an koji je hodio po ovom dunjaluku. Poslanik sallallahu alaihi wasallam. Međutim, gdje smo mi danas? Kada govorimo o ahlaku, moramo se vratiti na <clears throat> samo četiri hadisa. Od mnogobrojnih hadisa koje je poslanik sallallahu izrekao ili kazao ili, ili odobrio ili dijelom pokazao. Ulema, odnosno Imam Ahmed, rahmetullah, rahmetullah kada je upitan odakle, od, otkud imam, šejh, si, kako si zapamtio tolike ili mnogobrojne te hadise, <clears throat> spominje se preko milijun hadisa, normalno hadis koji se ponavljaju, odnosno imate nekad hadise samo ravija, znači ravije se znači samo onaj razliku, a isti je isti je da kažemo hadis, ili samo jedna riječ u hadisu znači promijeni. Tako da ne mora znači, sad će neko reći otkud u Buhari ima 88.000 i nešto hadisa, a ovdje se spominje milion hadisa. Čak i u Buhari znači 2700 i nešto hadisa je znači koji se ne ponavljaju. A 8000 i nešto znači hadisa koji se ponavljaju. U ovome, ovdje je spomenuto otkud znadeš preko milijun oko milion hadisa. Što isto znači, znači da su hadisi koji se ponavljali. Pa je rekao Imam Ahmed ibn Hanbal, rahmetullah alaihi, kaže, ni jedan hadis. Nisam naučio da ga u dijelo nisam sproveo. Znači, to je način kako da čovjek nauči, da kažemo, hadis ili kako da nauči onaj, ono što je Allah subhanahu wa ta'ala znači objavio. Jer je, hadis je dio isto objave. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَا وَحِيُّ يُوهَا I on ne govori po svome nahođenju. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam, in huwa ila wahyu yuha, Kaže, to je sve objava od gospodara subhanahu wa Znači, taj hadis je ulazi u objavu. Zato objavu Allah subhanahu kaže inna nahnu nazalna dikra wa inna lehu lehafidhun. Mi smo ovu objavu i mi smo ovaj dikr, mi smo ovaj Kur'an, ovaj Islam objavili wa inna lehu lehafidhun i mi ćemo ga čuvati. I mi ćemo bdjeti nad njim. I nije se do dana današnjega promijenio jedan harf u Kur'anu. Niti je islam da kažemo pomućen. Jes nekim ljudima zamućeno i pomućeno, međutim nije to do islama, to je do samih ljudi. Nisu ljudi otvorili, nisu se pobrinuli, nisu odazvali Allahu subhanahu wa ta'ala kada je rekao ikra bismi rabbi halek. Ljudi su se često puta zadovoljili, čuo je od imama ili čuo je večeras na dersu, nije se vratio na knjige i zadovoljio se sa ovim da kažemo što možda čuje, što ga neko upozori. Nije to dovoljno. Musliman mora biti, da kažemo, pismen, u kom smislu? Mora biti pismen da zna šta je rekao Allah, šta je rekao poslanik. Kako će saznati? Ikra bismi rabbi kelladi halak. uča, uči, čitaj, izučava, proučavaj u ime gospodara, čitaj Kur'an, izučavaj Kur'an. Uči ga na čitaj ga na bosanskom jeziku da znaš šta je gospodar objavio, šta je zabranio, a šta je naredio. Čitajte Muharinu zbirku hadisa, Muslimovu zbirku hadisa, Tirmizinu zbirku hadisa i sve ostale zbirke hadisa. Pojašnjenja na te zbirke, proučavajte Islam i to je upravo i poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao eh, ilmi ala kulli muslimin wa muslime obaveza ili farb je na, svaku svakom muslimanu i muslimanki da uče znanje, da uče islam, da iščitavaju Kur'an i hadis. Dio o muslime, imam, Buhari, imam eh, šeh, šeh Albani, rahmatullahi kaže da je daif, ali ovaj prethodni znači, dio hadisa kaže da je sahih, da je ispravan. Međutim, može se odnositi znači, na muslimanku, isto i na muslimana. Znači, nema, nema, da kažemo, kontradiktornosti u hadisu. Može poslušiti kao pouka. Znamo da je poslanik Salasan bio najboljeg morala, da kažemo savršenog morala. Ulema na osnovu tih hadisa koje je poslanik Salasan izrekao izdvaja četiri hadisa, ja ću i večeras spomenuti i pokušati prokomentarsati za ovo kratko vrijeme. Ukratko. Prvi hadis gdje kaže, kaže poslanik sallallahu alaihi wa La yu'minu hatta ahihi ma nafsihi. Niko od vas neće potpuno vjerovati sve dok ne bude svome bratu muslimanu voli ono što, voli sebi. Znači vakat je, odnosno vrijeme je da muslimani utiču na druge ljude. Da se ovaj islam, da kažemo, proširi. Da ne bude na sudnjem danu ljudi se kačaju obrat što mi nisi rekao o islamu, što mi nisi rekao o Allahu subhanahu poslaniku, da je došao i da je naredio namaz, da je naredio post, da je naredio zekat, da je naredio hađ, da je naredio ženi da se pokrije, da je naredio ljudima da ne idu u mjesta gdje Allah subhanahu ne voli, njegov poslanik. Znači ljudi će se kačati na sudnjem danu. Međutim, evo da kažemo modusa evo, evo olakšice kako da čovjek djelimično skine obavezu sa sebe. Neku potpuni, da kažemo, ne primjeni ova četiri hadisa, svaki od nas, da kažemo pola će posla odraditi. Jer primjer vjernika je najbolja dala. Najbolje širenje islama jeste primjeran musliman koji hodi, da kažemo, i ulicom, i čašijom, i džamijom, i kućom, i, školom, i svim, da kažemo, ustanovama. Primjeran mu'min je i tekako pola je posla, da kažemo, odrađeno. Ostale stvari, ako ne znate vi objasniti Allah kaže subhanahu wa ta'ala fes'alu Pitajte učine ako vi ne znate. Prebacite ih na one koji su, da kažemo, učili, završili fakultet ili doktorat ili magistrat, koje se, da kažemo, bavi striktno samo vjerskim stvarima. Ali svako od nas je, da kažemo, djelimično odgovoran i bit će pitan na sudnjem danu, jeste li prenijeli ono što je obavezno, ono što, se, znači, ono što može svako da prenese. Svako od nas može da prenese da ljudima objasni da se mora pet puta dnevno klanjati. Da se žena mora biti pokrivena, to je ilmu bit darure, znači to su znači, znanje koje je neophodno, za koje neće čovjek imati opravdanje pred, pred Allahom subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu, zašto nije klanjao. Znači što nije pitao. I zašto ne pita? I zato vi morate znači te stvari objasniti. Zato kaže ulema, <clears throat> na osnovu ova četiri hadisa, ako čovjek i nauči na pamet i ako se bude ponašao po tim hadisima, imat će najbolji moral. I sa tim moralom će svakako znači, djelovati na društvo i na ovu sredinu, znači na sredinu u kojoj on živi. Znači prvi hadis smo rekli La yu'minu ahadakum hatta yuhibba li akhihi ma Niko od vas neće ispravno vjerovati dok ne bude svome bratu želio ono što želi sebi. Kada je čovjek se prihvatio vjeri, a da se vratimo, da ih spomenemo sve četiri, pa ćemo i pojedinačno, znači, onaj tefsir tumačiti. Znači, prvi je Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Niko od vas neće znači ispravno vjerovati sve dok ne bude svom bratu volio ono što voli sebi. Drugi hadis kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul hayra khayra aw aw yasmut." Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka govori hajr, neka govori dobro ili u protivnom neka šuti. Četvrti hadis, odnosno vasijet ili oporuka poslanika sallallahu alaihi wasallam jednom od ashaba, a to se odnosi na cjelokupan ummet, la takdab. Nemoj da se ljutiš, nemoj da budeš ljut na muslimane ili na svog brata muslimana. I četvrti hadis, koji je već vezan za večerašnju temu, kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ja'nihi. Ovo je naj najznačajniji hadis i najbitniji hadis u večerašnjoj temi. Hadiz <clears throat> hadis je, kaže poslanik sa min husni islam il mer i trpu mala od lijepog islama čovjeka. Znači znak da je čovjek dobar musliman i da je lijepo prihvatio islam, da je dobro shvatio islam, kaže terkuhu mala janihi, da ostavi ono što ga se ne tiče. Da se vratimo na prvi hadis. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, La yu'minu Niko od vas neće ispravno vjerovati dok ne bude svome bratu muslimanu volio ili želio ono što želi sebi. Mi kada smo se prihvatili vjeri, kada smo se prihvatili brade, kada se žena prihvatila hijjaba, što znači hijjab, znači potpuno pokrivanje i pokrivanje da samo znači vire šake i lice. To je hilaf, odnosno razilaženje u leme, to je tema posebna, zasebna, znači sama po sebi, znači to je posebna tema. Nećemo na nju se igrađati. Kada je čovjek prihvatio, znači islam, da li to želi, da li je potpun njegov iman ili njegova vjera, ako ne želi to isto svome bratu. Međutim, mi dosta toga želimo i dosta toga da kažemo hoćemo, Međutim, imaju načini, imaju metode kako prenijeti te stvari. Mi ne možemo čovjeka uzeti, da kažemo, vjeruj i spasi se džehennema. Ne mogu ljudi shvatiti, jer su ljudi živjeli u okruženju gdje mu se nije govorilo o džennetu i o ljepotama dženneta, niti mu se govorilo o džehennemu i strahotama džehennema i da je to istina, da je to rukn i da je to, da kažemo, stup vjeri. Bez čega vjera ne može da opstane. Nije čovjek vjernik ako ne vjeruje u sudnji dan, ne vjeruje u džennet i džehennem. To ljudima nije objašnjavano, apsolutno. Ili je malo spominjato skroz. Jer danas vi kod ljudi imate sumnjaju da kažemo u taj dženet i Kaže, niko se nije vratio. To ćete često čuti u našem društvu, kod naših starijih ljudi. Niko se nije vratio, a on klanja. Klanja mehanički, on nije razumio da kažemo taj namaz. Molimo vas na to da popravi to stanje. Taj da kažemo hajr, znači što čovjek voli sebi, kako onaj da upotpuni svoj iman, da prenese na druge ljude, taj to prenošenje, da kažemo, to hajra je onaj cjelokupan, onaj, da kažemo, jedan e, komplikovan ili cjelokupan put ili način kako da čovjek promijeni to stanje, kako da taj hajr koji on želi, onaj, da bi potpunio svoj iman, da, ga prenese na drugi. Da taj hajr, da ne bude samo pusta želja, nego da ga u, stvarnosti, da kažemo, da ga ovaj, u djelo sprovede. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, odnosno Allah subhanahu opisujući poslanika sallallahu alejhi ve sellem način na koji da prenese, da kažemo taj hajr na, te druge ljude, na svoju rodbinu, na svoje da kažemo svoje djecu, na, okruženje, na komšije, na, na rodbinu, uopšteno i na sve ljude, kaže Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu opisivajući poslanika sallallahu alejhi ve sellem, "Wa kunta faddan ghalidal qalbi Kaže da si bio gruba i osora srca, kaže oni bi se raspršili oko tebe. Znači ne bi mogao prenijeti taj hajr koji, ti, koji si ti prihvatio i znaš da je džennet istina i da je džehennem istina i se Allah da, da te ne uvede u džehennem, prihvatio si se namaza, posta, zekijata i, ovo, i onoga što Allah s.w.t. naređuje i poslanik selem I ostavio si što Allah zabranio njegov poslanik. Najbolji način da preneseš to na drugi, da bi upotpunio svoj iman, kaže Allah, Allah s.w.t. evo modusa, odnosno evo recepta kako da čovjek postupa. Jedan, odnosno jedan od ajeta koji govore na tu temu, koji nam pomažu kako da prenesemo taj hajr. Kaže Allah subhanahu wa "Wala Poslaniku kaže da si bio gubi i osora srca, oni bi se raspršili od tebe. Što znači da poslanik sallallahu nije bio takav. Bio je blag, bio je nježan, bio je da kažemo pristupačan i ljudi su zato hrlili poslaniku sallallahu i priznavali su znači Allaha kao gospodara i njega za poslanika sallallahu Drugi način, odnosno drugi ajet vezan za ovu temu, kaže Allah ta'ala Udu ila sabili rabbike bil hikmeti wal meva'idati l'hasene, vođadilhum billeti hije ahsen, kada pozivate Allahu, pozivate sa mudrošću. Bil hikmeti wal meva'idati l'hasene, i kaže <clears throat> lijepom riječju. Vođadilhum billeti hije ahsen, i kada raspravljate sa njima, raspravljate na najljepši način. To je drugi, da kažem drugo pomagalo kako da čovjek prenese taj hajr i da bi upotpunio svoj iman. Ja ću se osvrnuti ovdje samo na jedan događaj, odnosno isto pomagalo kako su ashabi, odnosno kako su djeca u vrijeme poslanika s.a.v. razumjeli ovaj hadis. Pozivajte Allahu subhanahu wa ta'ala, znači u Allahu vjeru sa mudrošću. Ja mislim da sam prošli puta ga spominjao, ali neće biti, o, <clears throat> nije suvišno da ga spomenu večeras ponovo, da ga obnovimo. Hasan i Husein koji su bili dječaci u to vrijeme, vidjeli su jednog starca koji se abdesti, međutim pobrkao je redoslijed abdesta, a oni koji su razumjeli da kažemo taj ajet gdje kaže Allah subhanahu wa ta'ala Udu ila bili rabbike bil hikmeti kada pozivaš Allahu pozivaj sa mudrošću. Djeca u to vrijeme su razumjela znači taj ajet pa su vidjeli tog čovjeka, znajući da je redoslijed u abdestu rukn, odnosno ne može abdest biti ispravan ako nije redoslijed, redoslijedom se čovjek abdestio. I to se poslije veže znači, za namaz, veže se znači, za njegovu cjelokupnu vjeru. Oni su htjeli da promijene to stanje tog čovjeka, tog naroda ili tog čovjeka. Pa su mu prišli, nisu mu rekli kako te nije sramota, tolike si godine proživio i toliko godina imaš, onaj, ne znaš se abdestiti. To nije od hikmeta. Tako zato nisu ni postupili na taj način. Niti su rekli, djedo, nisi se ispravno abdestio, hajde te mi podučimo abdestu. Nije ni to od hikmeta, zbog čega? Odmah se može do, jer logično je da čovjek stariji bolje razumije vjeru nego mlađi, mlađi čovjek. Ili to dijete koje je bilo. I to znači nije hikmet da on recimo kao dječak dođe starijem čovjeku da kaže neispravno si se abdestio. Pa on reći vi ste, se neispravno, vi ste neispravno, znači vi ste, niste vi naučili kako treba vi ste djeca, razumiješ, ja sam bolje naučio. Međutim, oni su potrebili baš ikmet. Pa su mu došli i prišli i kažu, ja Ami, o Kaže, nas dvojica, hoćemo da ti nama presudiš ko se od nas dvojice bolje abdesti. Subhanallah. Pa kaže, ovaj ni na kraj pameti mu nije bilo da su oni došli da njega poduče. Pa je odmah pristao da kaže, hoću, nema problema. Neću izgubiti puno vremena, to je kratko vrijeme i oni su se počeli abdestiti. Međutim, u abdestu onaj, skoro se svi isto abdesti. oni koji razumiju abdest, nema da kažem neko se bolje, neko slabije se i oni su došli da se abdeste, isto se znači nema tu razlike velike. Međutim, dok su se oni abdesli po redu, onaj redoslijed koji su oni onaj, radili, on je skonto da on nije tim redoslijedom išao. Pa se onda dosjetio, kaže ja subhanallah, kaže neka je slavljen Allah, kaže niste vi došli da ja vama presudim bolan, ko će se bolje abdesiti. Onda je skonto šta je, zašto su oni došli. Kaže Subhanla, kaže ovo je škola poslanika s.a.v. Kaže ovo je škola poslanika, znao je taj čovjek da su to unuci od poslanika s.a.v. Da su to djeca od Fatime radijallahu ta'ala anha i od Ali radijallahu anhu. Međutim, škola poslanika s.a.v. šta znači škola poslanika? Poslanik sallallahu alaihi wasallam je znači primijenio u praksu ajete, odnosno ajete Allah subhanahu wa ta'ala udu ila sabili rabbike bil hikmeti wal Hasene. Ođadihom bileti hi ahsen. Kada pozivate, pozivate sa mudrošću. I svi oni koji su bili okolo njega, koji su volili poslanika sallallahu koji su volili gospodara prije svega, su razumjeli taj je Pa su ovako znači i postupili. Da ne bi oduljio puno. <clears throat> Za ovu temu znači ima puno stvari, znači vežu se jedna na drugu. Ja ću se vratiti na ovaj drugi, prijeći na drugi hadis gdje kaže Allah poslanik sallallahu Men kane billahi wal Znači ovi hadisi su svi vezani znači, i tiču se nas pojedinačno svakoga. Iz kog razloga? Jer je vrijeme da čovjek stvarno utiče na ovaj narod. Da prenese ono što, da kažem ono što zna i ono što je shvatio, ono što je prihvatio da prenese na ovaj narod. Ne da prenese tek tako da bi skinuo sa sebe onaj, obavezu ili da bi skinuo dijel, djelomičnu obavezu. Ne nego taj hajr koji čovjek, da kažemo, uživa na ovom dunjalku od islama, da ga prenese na drugi kako bi se spasio, znači, vatre. Vezano za ovaj hadis kaže niko od vas, <clears throat> onaj, onaj ko vjeruje u Allaha i ko vjeruje u sudnji dan, neka govori hajr ili u, u, suprotu ili protivno neka šuti. Vezano za govor, Često puta ljudi, ljudi pričaju više nego što treba. Međutim, mu'min, kako upotrebljava svoj jezik? Na koji način da kažemo mu'min priča? Za razliku od munafika, mu'min prvo stavi svoje srce kao filter za svoj jezik. I dobro pazi šta će reći. Pa tek onda izgovori. I onaj koji stavi svoje srce ispred jezika neće se puno kajati. Za razliku od munafika koji samo gleda da govori, da priča, a srce tam negdje po strani, pa se nekad i pokaje, a nekad se i ne kaje. Međutim, ko je stavio srce ispred, odnosno jezik ispred srca, često puta se kaje. I to je odličje munafika da, gledaju, da puno pričaju, a malo rade. Ono što je vezano za ovaj hadis, kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, Najviše što će ljude uvesti u džehennem jeste jezik, pa je uzeo, u uhvatio svojom rukom za svoj jezik, pa je pokazao, znači praktično kaže ovo, pokazao znači za jezik. Drugi hadis vezan za ovo kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem men yadmanu li ma bayna lihiyayni wa ma bayna admanu lahu bil Kaže ko mi bude garantovao za ono što je između dvije vilice misleći na jezik i kaže, ko mi bude garantovo za ono što je između dvije nadkoljenice, misleći na polni organ, kaže, admanu lehu bil Kaže, ja mu garantujem džennet. Danas, nažalost, živimo u okruženju gdje se pokvarilo znači, jezik i da kažemo taj polni organ, odnosno to društvo koje apsolutno na to ne obraća pažnju. Jedan od preznaka sudnjega dana jeste kada će se, da će se rasprostraniti onaj, prostitucija. Mi danas, nažalost, živimo možda u takvom, u takvom okruženju i molimo vas, ako mi ne budemo onaj, uticali na to, na tu promjenu, da Bog da, se i mi spasimo ili da budemo pošteđeni kazne. Jer Allah subhanahu wa ta'ala prijeti ljudima Zahir fesadu fil berri wal bahri ima kesebe nas. Pojavit će se ili pojavio se nered, fesad, na kopnu i na moru, bima te din nas. Samo iz razloga što su, se, što su ljudske ruke zaslužile to. Šta su ljudske ruke zaslužile? Kada se čovjek ogriješi u Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah pošalje i zemljotrese, pošalje katastrofe koje nas danas okružuju. Nismo mi daleko od toga. Jedan događaj koji je vezan isto za ove stvari, vi dobro znate kada je Allah subhanahu wa ta'ala poslao Meleka da uništi jedno naselje ili jedan, jedno, stanovnike jednog grada. Pa kada je Melek otišao, vidio, našao je čovjeka koji je bio dobar čovjek, koji je klanjao, koji je postio, koji je onaj, pokoravao se Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa se vratio i kaže gospodar u tom naselju, u tom selu, u tom mjestu ima čovjek koji je dobar. Pa mu Allah rekao subhanahu wa ta'ala, kaže idi vrati se, kaže od njega počni. Od njega počni uništiti, znači i uništi taj narod. Zbog čega je to Allah subhanahu wa ta'ala Kaže on je bio dobar, i nije drugim ljudima to dobro prenosio. Nije drugim ljudima objašnjavao šta je islam. Nije drugim ljudima objašnjavao značenje namaza. Nije drugim ljudima govorio taj hajr, pa je zato od njega znači i Treći hadis, kaže Allahov poslanik s.a.v. odnosno vasijet Allahovog poslanika s.a.v. jednom od ashaba koji se odnosi na cjelokupan umet, la takdab. Nemoj da se ljutiš. A koga da se ljutiš? Nemoj da se ljutiš na svoga brata muslimana kada čovjek pogriješi, prva stvar, ashabi Ridvanullahi ta'ala kada bi vjernik, odnosno kada bi ashab pogriješio, 70 udura bi mu našli ili tražili dok bi na kraju, da bi ga na kraju znači optužili. Međutim, danas čovjek, često se desi, subhanallah, čovjek uopće ne pogriješi, nego prepričavajući, znači, greškicu malu, čovjek, znači, s jezika na jezik prepričavajući se, znači, dođe od, medve, muhe se napravi medvjed, pa se znači prepričavaju stvari i znači dodaju se i na kraju ispadne i laž cjelokupna. Znači čovjek ili jedan daja ili jedan musliman pogriješio u nekoj meseli, na kraju se napravilo on je nevjernik i on je ovakav, on je nakav. Međutim, mene često puta to posjeća na žene, ne na žene vjernice, mu'minke. Onaj, da kažemo, Žena je opisana ona koja, da kažemo, prenosi tuđe riječi sa gibetom, međutim ne vjernica. Opet, se mora izuzeti vjernica, vjernica neće to boji sa la, ali to je, da kažemo, sklono više ženi nego muškarcu. Da čovjek kada čuje stvar, prenese ga, a prije toga nije provjerio. A Allah subhanahu wa ta'ala kaže, Ja ladina in Ovi koji vjerujete, kada vam dođe haber od fasika, od čovjeka pokorenjaka, fetebejenu, provjerite to. Znači, svojstvo mu'mina jeste kada čuje haber, mora ga provjeriti. Ako budemo tako najradili radili, neće se pojaviti nered na zemlji. Allah je subhanahu wa ta'ala proglasio fasikom, odnosno povod ovoga ajeta, možda nekom poznat, nekom manje, manje poznat, je bio ashab kojeg je poslanik sallallahu alaihi wasallam poslao da preuzme zekijat od jednog, plemena koje je prihvatilo islam, odnosno u početku je prihvatio samo vođa plemena. Pa je rekao poslaniku sallallahu alaihi wasallam iduće godine pošalji grupu muslimana da preuzmu zekat od moga plemena. Kaže, ja sam ugledan u svome plemenu i nadam se i ubijeđen sam da će oni prihvatiti islam i tako da ćemo sakupiti zekija doći tad i tad, precizno odredio datum. Poslanik sallallahu alejhi je poslao jednog od ashaba da preuzme taj zekijat. Međutim čovjek kao čovjek kaže Allah subhanahu je taala daifa, čovjek je stvoren kao slabašno biće. I zato ovom ashabu je došao šetan i šapnuo mu i kaže Allah samo zna jesu oni prihvatili islam, on ti ćeš otići tamo i ubićete možda nisu uopće prihvatili islam, ne znaš na što ideš. Pa on došao do pola puta i vratio se. I Kaže, poslaniče, kaže, oni su se odmetnuli od islama, nema zakijata. Nije provjerio. I poslanik sallallahu ve sellem nije mu došao ovaj ajet, ja joj na amenu, in ja'akum fasikum bi nebe in fetebejenu. Ovi koji vjerujete kada vam dođe pokvarenjak sa haberom, sa, sa viješću, provjerite je. Ovaj ajet nije, znači, ovaj, znači, ovaj događaj je povod ovog ajeta, koji će, znači, doći naknadno. Pa je poslanik sallallahu alaihi nije imao, znači, onaj, koga da pošalje da provjeri taj haber. Međutim, nije poslanik sallallahu alaihi wa onaj, nije taj ajet, nije znači objavljen taj ajet i onda kaže, poslanik sallallahu kaže, spremite jednu, da spremimo jednu onaj konjanicu, jednu grupu muslimana koji će otići u to pleme da ga napadne i da se bori protiv njega, onaj, da povede borbu, da povede džihad protiv njega. Skupili se ashabi sa, sa konjima naoružani, i uputili se prema tome plemenu. Međutim, šta se desilo? Vođa ovog plemena je čekao taj datum, odnosno taj dan, moment, čekao je da dođe neko od poslanika za sam da preuzme zekat. Kad je vidio da niko ne dolazi, on je sakupio taj zekat i poslao jednu grupu muslimana, tog svog znači plemena, ite, ite poslaniku za nosite taj zekat. Jer sam obećao, al ala šurutihim, muslimani su znači onaj, na šartovima, znači oni obećavaju, znači svoje obećanje, znači neće onaj pronevjeriti. Pa su krenuli, znači ovi iz ovog plemena i muslimani su krenuli, znači da, da se bore protiv njih i na pola puta se sreli. Šta je sad? Pitaju ovi, ko ste vi, kaže, mi smo iz tog i tog plemena. Ko ste vi, kaže, mi smo shabe Allahom poslanika. Gdje ste krenuli, krenuli da se borimo protiv tog plemena? Kud ste vi krenuli, krenuli da, ponesemo, da donesemo zekijat? poslanika. za nije niko došao. Kaže, idemo kod poslanika za selem. Pa su krenuli svi zajedno kod poslanika za selem. Kad su došli u Medinu, imalo se šta vidjeti. Šta je radno poslanik objasni ko su, šta su, šta, zašto su krenuli. Kaže, poslanik za zovite mi toga sahaba kojeg sam ja poslao da preuzme zekijat. Pa je došao, došao poslanik za selem i kaže, ja Rasulullah. Kaže, meni je šeitan prišao, ja sam tako i tako postupio, bojeći se za svoj život. I poslanik za ništa komentar puno to. Prihvatio njegovo opravdanje ili njegovu, da kažemo, izjavu prihvatio je, Allah zna šta je znači, u srcima ljudi. Isto kao što je prihvatio od ashaba koji je učestvovao na bedru, a koji je pred sami, samo oslobođenje Meke poslao ženu da obavijesti mušrike kako je poslanik Slesenac skupio vojsku da se bori protiv mušrika. Vi znate taj događaj Sire. A taj ashab je isto svjedočio, odnosno bio na bedru, bio znači od učesnika bedra, a Allah smo tada je oprostio svim ashabima koji su učestvovali na bedru i zagarantovao im džennet. Međutim, ova ashab radi, a ovo djelo je, znači, u, direktnom, da kažemo, sukobu sa imanom, da čovjek pomogne nevjernika protiv, protiv vjernika, to je min i iman, ono što, da kažemo, čovjeka istog, istog momenta, znači, na izvodi iz vjeri i postaje nevjernik. Međutim, poslanik s.a.v. prihvatio, kada je došao kod toga shaba, odnosno Allah ga je obavijestio melekom da je krenula žena da obavijesti mušrike da, da će muslimani napasti mušrike kako bi se oni pripremili. Pa je poslao, znači isto tako, onaj, jednu grupicu da, da prisretnu tu ženu, pa su je prisreli. I rekli su gdje je, taj, gdje je to pismo, Kako pismo. Kaže ima pismo 100%, ne budeš nam rekla gdje je pismo, mi ćemo te čitavu razgovoru skinut ćemo ti odjeću, sve ćemo znači pretražiti. Pa se ona pripala znači za svoj, za, da kažemo, pripala se da ne bi to uradili, pa, su, pa je rekla znači pismo je znači u pletenici, raspravila je pletenicu i imalo se šta naći. Pismo je znači bilo. Šta je rekao Omer radijallahu anhu? Kad je se ustanovilo da je on da je on poslao ženu da obavijesti mušlike. Kaže Omer radijallahu anhu, ja Rasulullah, kaže, dozvolim da mu glavu osjećam. Samo ja Osaburi omere. Zašto poslaniče? Kaže da vidimo šta je razlog. Pa je rekao ovaj ashab, ja Rasulallah, kaže ja imam u Meki porodicu kompletnu i niko nema da ih zaštiti. Kaže, ubijeđen sam da će Allah pomoći i tebe i tvoju vjeru. I da ćeš pobijediti nevjernike i mušrike. Ali kaže, imam tamo znači, porodicu koja nema zaštitnika, pa sam htio da se približim ili da se, da se malo približim tim nevjernicima ili tim mušnicima kako bi pripazili moju porodicu. Znate da je poslanik za sam to prihvatio kao uzor, kao opravdanje. Molim Allah da oprosti i tome koji je uradio. Međutim, djelo kao djelo je znači ono što čovjeka izvodi iz vjeri. Mi danas bi ga proglasili nevjernikom, mala ne bude zna i šta bi se sve još onaj prepričavalo. A sahabi su šutili oko toga, kad je poslanik za prihvatio to, nisu više nisu više bili da ashabi nisu bili da kažemo žene. Oni su provjeravali stvari. Danas se to ne provjerava, molim Allah da popravi to stanje. Znači koliko je bitna stvar da čovjek koji onaj vjeruje Allah subhanahu wa onaj da provjerava stvari jer je Allah subhanahu wa ta'ala naredio te stvari da se provjeravaju. Međutim, ovdje ovaj hadis kako bi čovjek bio uticajan u društvu, prije svega on se okoristio da bi upisao na, na, ovo društvo, ovaj treći hadis kaže, la tak da, nemoj da se ljutiš na svoga brata muslimana. Kada pogriješi, kaže Allahu poslanik da sam kullu bani Adam hataun, wa khayru Znači, svi sinovi Adamovi su grešnici. Najbolji su grešnici oni koji se kaju. Druga stvar, Allah subhanahu wa ta'ala opisuje vjernike, grešnike. Znači imaju, vjerni, imaju vjernici, grešnici, imaju obični grešnici. Pa je izuzeo Allah subhanahu wa ta'ala, znači vijenike, grešnike, pa je opisao u jednom ajetu. Allah subhanahu wa ta'ala opisuje, <clears throat> odnosno obećava ili upozorava ljude džehennemom koji budu radili to, to, to i to, bit će znači džehennem i onda izuzima. Kaže, illa ladine tabu, wa amenu, wa amilu salihat, wa saufe yubeddilu Allahu al Kaže, osim oni koji se pokaju, osim oni, ila ledine ta, ila ledine amenu, wa amilu salihati, <clears throat> osim oni koji se pokaju, ile ledine tabu, ile ledine tabu, osim oni koji se pokaju, wa amenu i uzvjeruju. Wa amenu salihati, to se uvijek veže znači, sa, sa vjerovanjem, znači da radi dobra djela. Najbolje dobro djelo je namaz. Poslije vjerovanja, znači najbolje je namaz kao dobro djelo. Kaže, فَسَوْفَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ الْحَسَنَاتَ Allah će im, kaže, zamijeniti, znači, sva njihova loša djela, znači, u dobra djela. A ovdje ima, u ajetu ne mogu da se sjetim, gdje mi je pobjeglo onaj, وَلَمْ يُسِرُوا وَلَمْ يُسِرُوا عَلَى مَا ثَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ I kaže, ne ustrajavaju u tom grijevu, a znaju da je grije. Znači, to je opis To je opis vjernika griješnika. Ne ustrajavaju u grijehu, a znaju da je grije. Dok obični griješnici ne osvrću se, znači, i ustrajavaju na tom grijehu. Znaju da je grije, ali ne obraćaju pažnju apsolutno na, na, taj, na taj grije. Dok s razlika od vjernika mu'mina, kaže وَلَمْ يُسِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونِ ne ustrajavaju u tom grijehu, a znaju da je grije. I to je razlika, jedini, jedina razlika znači, između običnih griješnika i vjernika griješnika. Kada mu čovjek kaže boj sa Allaha, to je Allah zabranio njegov poslanik, on znači istog momenta znači stane. Ne treba provjeravati onaj, pošto mi danas smo previše sumnjičavi. Vi dobro znate, ashabi u vrijeme poslanika sallallahu alaihi wasallam kada su se okretali prema Bejtun Maktis, onaj, jedan od ashaba je klanjao sa poslanikom sallallahu alaihi Sellem poslije onoga kada mu Allah naredio da okrene svoje lice prema Kijabi, prema Meki. Pa je prolazio pored Mešida Kibletin koji je poznat u Medini, Vidio je muslimane kako su okrenuti prema Betul Maktis, prema Kudsu, današnjem koji danas krvari. Allah popravite to stanje. Onaj, okrenuti su bili tamo, pa on uzviknuo, kaže, danas sam klanjao sa poslanikom. Prema okrenut je, znači Allah mu naredio znači, da se okrene prema Keabi i okrenite se i vi prema Keabi. Nisu htjeli da provjeravaju da sumnju sumnjaju, znači, jel to istina, nije istina. Iz tog momenta su se svi okrenuli, znači, u namazu. I zbog toga je taj mešćid dobio ime kibleten, znači mešćid sa dvije kible. Znači, u toku namaza su se svi okrenuli, znači, imam i prošlo, znači, naprijed ponovo prema Mekke, jer bilo je skoro u suprotnom, znači, onaj pravcu. U Medini, znači, suprotno je, znači, Kaaba od, od kuca. Potom je dobio, znači, ime kibleten. Nisu sumnjali, znači, ko je rekao, šta je rekao, nego znali su u to vrijeme, znači, su bili ljudi od riječi, odnosno ashabi su bili od riječi. I vas Allah da i mi budemo takvi. Međutim, ono što je poenta, vosijet poslanika za selem, la tak da, nemoj da se ljutiš na svoga vjernika, provjeri stvari. Čak i ako je pogriješio, vidi šta je razlog te greške. Kao što je poslanik za selem, znači, pitao uvijek šta je razlog, zašto si to uradio. E, ako nemaš vremena da, da, da provjeriš, najmanju stvar šuti. Nemoj da pričaš, nemoj da prepričavaš. Ako nemaš vremena da, da provjeriš, imaš vremena da šutiš, Allah je znači, na jezik i dao ti na volju, hoćeš li pričati ili ćeš šutiti. Treći, odnosno četvrti hadis vezan za večerašnju temu koji je najteži, nažalost, muslimanima, onaj gdje muslimani često puta padaju na tome min husni islam mer i ma la od lijepog islama čovjeka je da ostavi ono, ono što ga se ne tiče. Mi danas često puta zalazimo ili zadiremo u teme ili stvari koje se nas apsolutno ne tiču. Međutim, ashabi nisu imali vremena za druge. Znači, bavili su se sobom. I mi danas treba da se bavimo sobom najviše. Jer kaže Allah subhanahu wa ta'ala Ja ledine amenu kuhem fusekum vehlikum nara. Ovi koji vjerujete, čuvajte sebe i svoje porodce od, od vatre. Nemoj da čuvate komšiju, niti komšinicu, niti ovoga, niti onoga, niti ni hada, niti ovoga ili onoga, razumite, čuvajte sebe, jer Allah naređuje čovjeku, vjerniku, jaju veledine amenu, ku enfusekum, wa nara. Ovi koji vjerujete, čuvajte sebe i svoje porodice od vatre. Na koji način čovjek da sačuva sebe i, svoje, i svoju porodicu od vatre? Porodca ovdje mora se objasniti, znači u porodcu ko ulazi one, u porodicu ulazi samo, znači, kod muškaraca, znači, ulaze žene i djeca. Ne ulaze roditelji, to je, znači, ehl. Ehl, to je, znači, širi onaj pojam gdje ulazi znači, kompletna onaj rodbina, odnosno i ljudi, otac i mati. U ovom hadisu, znači, odnosi se samo porodica, znači, kod muškaraca odnosi samo na ženu i na djecu, jer čovjek će biti, čovjek je pastir u svojoj kući i bit će odgovoran za svoje stado. Stado je, znači, žena i djeca. Kod žene su, znači, ehl, samo djeca. Neće biti pitana za čovjeka nego će biti pitan samo za sebe i za svoju djecu. Dok će čovjek će biti pitan za sebe, za svoju ženu i za svoju djecu. Kaže ku en fuseku, u ahliku Ovaj glagol ku od iteka je teku, iteka je teki, došlo isto od onaj boj se ili čuva ili, ili zaštiti, znači, uglavnom čuvaj. Od isto od takova. Slično, znači, ima povezano znači, sa takvom. Onaj, vraću se samo, znači, šta znači, znači takova? onaj, na koji način znači da čovjek čuva sebe i svoje porodcu od vatre, jeste preko takve. Jeste da čovjek ostavi ono što je Allah znači, zabranio njegov poslanika, da radi ono što je naredio Allah i njegov poslanik. Tako ćemo zaštititi sebe i svoje porodce. Kaže Allah smo znači samo kuvan fusekum ehlikum nara. Čuvajte sebe i svoje porodce od vatre. Ako tu budemo na tom polju odradili ono što Allah od nas traži, mi smo uspjeli. I sad tim ćemo biti primjer i to da kažemo svijetao primjer ili svijetli primjer u društvu i to je pola posla odrađeno. Ljudima drugim neće trebati puno da im pričaš, jer imaju uzore, da kažemo, u društvu. Opet kažem, ovaj hadis da min husni islam il mar i mala janihi od lijepog ili znak lijepog islama da je čovjek dobro, da je lijepo shvatio ili da je normalno shvatio islam kad terku mala janihi da ostavi ono što ga se ne tiče. A ono što ga se tiče mora da radi. fuse, fusakum je nara. Čuvajte sebe i svoje porodce od vatre. To su ta četiri hadisa. Ja ću završiti još <clears throat> i ostavit ću vam prostor ako budete htjeli da pitate bujrom. Onaj, završit ću sa <clears throat> još jednom, da kažemo, temu koja je kraća. Danas je, da kažemo, evidentno da dosta braće ili dosta, da kažemo, muslimana prihvataju se vjere onako da kažemo izvorno, odnosno onako kako je Allah s.w.t. znači zadovoljan i njegov poslanik. I to je evidentno da kažemo ne samo ovdje u Bosni, nego i naši u Europi i u <clears throat> Americi, na zapadu uopšteno. I to nevjernike najviše boli. I ova današnja kampanja koja se vodi, uglavnom se vodi protiv istine, odnosno protiv, islama. I haman da danas nije problem velik da ljudi prihvate vjeru. Jer stvarno je, živimo danas u okruženju gdje mi više nismo ovaj, ljudi koji se rijetko na ulici sreću, nego smo mi pojava znači u društvu, žena sa hijabom, žena sa nikabom, čovjek sa bradom, čovjek bez brade, ali pet fakata je njemu svijeto. Onaj, gledam me ovo, mašla danas, taksista kod vas, stao je iza moga auta i pita, hoćeš li izaći, kaže, ja hoću da idem klanjati. I mene iznenadi, prijatno me iznenadi, onaj, kaže, hoću da idem u džamiju, da klanjam. bilo mi, baš mi drago bilo. I znači, više to nije onaj, rijetko, znači to je baš pojava, znači da kažemo u društvu, da ljudi drže, da su ljudi shvatili, znači vjeru. I hvala Allahu subhanahu wa kad je takvo stanje, molimo Allah da popravi još to stanje. Nije komunizam, opet kažem, nije komunizam, danas je dostupno ljudima da upoznaju islam. I to je najveći razlog što danas muslimani se, da kažemo, bude svog sna, koji je bio toliko onaj, tvrd i teži nego medvjeđi stan. I još teži, da kažemo. Međutim, eto, bude se, hvala Allah, i to treba priznati, treba to da kažemo prihvatiti tako i pomoći da ljudi znači još više uznapreduju da kažemo vjeri. Ono što je da kažemo, što sam htio večeras da napomenem samo, Haman ljudi, ljudima je Haman lahko da uđu u vjeru. Ali ovdje se jedno veliko pitanje nameći, Haman da nije velik problem ući u vjeru, nego je veći problem kako čovjek da ustraje u toj vjeri. Opet ću napomenuti ono što je poslanik sallallahu alaihi sallam onaj, oporučio, odnosno primjerom pokazao ili traži od umeta kako da ustraju u ovoj vjeri. Kaže poslanik sa selem svoje dovi Allahumma ja mukallib el kulub kalbi ala dinik o ti koji okrećeš srcima učvrsti moje srce u tvojoj vjeri. To je najveće pomagalo da znate. Šta je ovo? Ovo je doba. Gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže Ud'uni esteđib lakum. Vi me molite, a ja ću vam se odazvati. Najpreća naj, naj, da kažemo, mi smo najpreći ove dove. Preći nego poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Jer poslanik sallallahu alaihi wa zagarantovan mu da neće griješiti. I poslanici su bezgrešni bili. Zato kaže ima Malik, rahmatullahi alaihi, kaže, la ma'asuma illa sahiba hadal kabr, koji je pokazao poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, nema bezgrešnog po pitanju vjere, osim poslanika za selem, pokazao na kabor poslanika za selem. Mi smo danas grešnici. Poslanici nisu bili grešnici, Allah ih sačuvao toga. Ali, su, ali je poslanik naš koji će prvi ući u džennet i najbolji hal, najbolje stvorenje, česta dova i najčešća mu dova bila i to, znate gdje? Na seždi. Allahumma ya mukallib al qulub thabbit kalbi ala dinik, ko ti koji okrećeš srcima, učvrsti, učvrsti, učvrsti moje srce u tvojoj vjeri. U drugom rivajetu Allahumma ya mukallib al qulub wal wal absar sarif quluban ala ta'atik. O ti koji okrećeš srcima, ista isti je prijevod na našem bosanskom da kažemo siromašnom jeziku. Učvrsti moje učvrsti naša srca u tvojoj vjeri. U drugom ajetu kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa ma tasha'una illa Allah." Vi ništa ne možete osim ako Allah neće. Kada Allah nešto neće, čovjek bi imao volju da klanja pet puta dnevno, ali neće, nešto mu se ne da, odnosno ne da Allah subhanahu wa ta'ala. Najviše, najveći razlog, znači što čovjek ne može da se okrene vjeri, grijesi njegovi. Međutim, kako da čovjek grijeha ostavi? Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, al maru ala Čovjek je u vjeri svoga prijatelja, pa neka svako dobro pazi s kim će prijateljivati. To opet da kažemo jedan od recepata kako čovjek da ustraje na ovom putu, ili odnosno kako da uđe u ovu vjeru i kako da ustraje na ovoj vjeri. Opet kažem, <clears throat> ponavljam ovaj ajde, Allah kaže subhanahu wa ta'ala, od unije steđi blekom, to je najbolje pomagalo i najveće pomagalo, od unije steđi blekom, molite me, a ja ću vam se odazvati. Odnosno, Allah zagarantuje da će odazvati. Mi smo danas najpreći dove Allah subhanahu wa ta'ala, Allahume ja mu kalib el kulub, tebit kalbi ala dini, tebit kulub ala dini. O ti koji okrećeš naše srce u, u, u vjeri ako tako ustrajemo, ako budemo mogli Allah subhanahu wa Allah će nam to odazvati. I trebamo Allah subhanahu puno moliti da nas učvrsti i trebamo Allah moliti da nam pokaže put takve, odnosno put <clears throat> furkana, a taj furkan se ogleda, odnosno znači uvjetovanje sa bogobojaznošću, a ta bogobojaznost se veže znači sa znanjem i zato molimo našeg gospodara da nam otvori onaj da nam poveća znanje i da nas učini od onih koji će znači, ustrajati na ovom putu i koji će sresti gospodara svoga, a on zadovoljan sa njim, sa njim i da nas sas, Allah znači, uvede u dženet i nas sastavi u dženet ovako kako nas je ovdje večeras znači, sastavio.